أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن Sljedeći hadis 24. An Abad ibn Tamim, An Abdullah ibn Zaid ibn Asim Mazini, kale šukije ila nebi sallallahu alaihi wasallam, ređulu يخيل ilaihi ennehu jeđidu šeje fi salati. Kaže od uh, Abdullah ibn Zejda ibn Mazinija, prenosi on, kaže, eh, požalio je se eh, čovjek, poslaniku, sallallahu alaihi sellem, da mu se pričinjava, pričinjava mu se, pričinjava mu se da on nalazi u namazu nešto, misli ovo oko toga, nešto što mu gubi, što mu, sa čime gubi abdest misli na puštanje vjetra. Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, to je pašno u drugim vratima, pa je poslanik sallallahu alaihi odgovorio, kaže, la jen sarif, ne treba da napušta namaz, jen sarif, znači ne treba da prekida namaz, hata jesma sauta ne vježi da dok ne čuje glas ili ne osjeti miris. <clears throat> ovaj hadis, inače ga učenjaci e, koriste, uzima ga kao, kao jedan je, e, hadis sa kojim, se, e, sa kojim se dokazuje jedno od islamskih pravila, osnova, temelja, a, to na koji se zasnivaju mnogi drugi propisi. A to je, to pravilo je beqaul beqa'u šeji ili beqaul ešja mutejaqin ala hukmija. Da ono na čemu smo sigurni oko nečega, da na tome stvar ostaje, da sumnja to ne potiskuje. Vidjet ćemo te primjere toga. Ili, ili, ili je nastalo, nakon toga nastalo pravilo poznato. Koji koji je pravilo? Ešeku la yuzilu Ja, sumnja ne potiskuje ubjeđenje. Koje je ubjeđenje, znači osnovna stvar, ono na čemu je osnova, o čemu smo sigurni, sumnja koja dođe poslije toga, ona ne otklanja ono oko čega smo sigurni. I ovo se primjenjuje na raznorazne, na raznorazne propise. I osnova je vraćanje na ovaj hadis. E, kako se dokazuje iz ovog Kako se to može razumjeti iz ovog hadisa? Zato što je čovjeku se pričinjavalo nešto. Je li izgubio abdest, nije izgubio, nije siguran a onda mu je e, presjekao poslanik sam rekao, znači, e, po pitanju, znači, e, puštanja vjetra, dok ne čuješ glas, kad se pojavi sumnja, dok ne čuješ glas i ne osjetiš miris, znači, ne oslanjaj se na to. I, stoga iz toga je, znači, i mnogi drugi imaju drugi širijski tekstu, ali ovo je jedan od osnovi dokaza za to pravilo. Znači, kada imamo sumnju nešto, vraćamo na osnovu. Šta je osnova toga? I onda na osnovu te osnovi, znači ostavimo na osnovi, sumnjam nam ne, mijenja to stanje. To se u mnogim stvarima, a od, e, ovdje stvari, on to nije spomenuo, vrlo bitnih stvari, a to je ovo vezano za tekvir. Kad se nekom potvrdi islam, kad za nekog znamo da je musliman, da bi on izašao iz islama, ne može nešto na osnovu neke sumnjive stvari. Znači, ne može nešto sumnjivo rekao, nešto izgovorio, jel ovako, nije nako, pa na osnovu toga ga ono, samo šicnemo, ka hajde, okupaj se, ajde hajde. Ne ide to tako. Dakle, ono kojem je potvrđen islam, to je osnova. Da bi ga nešto izveli iz islama, mora biti nešto jasna stvar, nedvosmislena, jasna ko dan. Ne može nešto nešto dvosmisleno, pa jest i nije, pa treba, treba ispitati, treba utvrditi. Da, treba utvrditi, treba ispitati. Kad se utvrdi i ispita, onda se može spustiti propis. Osnova je, znači, osnova je da je musliman. Da bi ga nešto izvoli slama, ne može biti nešto nama sumnjivo nismo sigurni, ili jel rekao, nije rekao, ko prenosi, li dokazano, nije dokazano, šta je mislio pod ovim riječima, jel, i pogotovo dvosmislene stvari. Osoba koja uradi e, neku radnju ili govori riječi koje se mogu dvostruko tumačiti. Dokaz zato na klasični hadis od Muaz Džebela kada je došao pred poslanika sam selem, pa mu učinio seždu, pa ga pitao je poslanik što si to uradio, kaže vidio sam da tako, da tako ovaj, pozdravljaju i veličaju E, kršćani svoje, svoje menahe, monahe, svoje ove sveštenike. Pa mu je poslanik sam e, rekao, jel ja da sam kome naredio da učini seždu, naredio bi ženi da učini seždu svome mužu, zbog njegovog fadla nad njom. E, naravno, e, šta je ovdje pojenta? Nije, nije, nije poslanik sam rekao, aj ti okupaj se, onaj, prim ponovo istan izgluši, hadi i tako dalje. Što? Pitao ga je, ovdje je pojenta u tome, pitao što si tu radio? Mada čini seždi je kufr. Čini seždi je neko mimo Allah, na kufr. Ali pošto ima mogućnost da on činio seždu iz poštovanja, imamo još drugi dokaz, može biti iz poštovanja. Ovo činio iz poštovanja, zato što cijeni poštuje, vid pozdrava, poštovanja. Imamo drugi, još drugi dokaz, koji dokaz? Vezano za činjenje sežde kome? Ademu alaihisselam. Allah što naredio melecima da mu učini seždu, svejedno u tumačenju, da li bukvalno učini seždu ili da se nagnu samo. Jedno i drugo tumačenje ima u tefsiru. Znači, ali to je vid, na, i zato dolazi ono spornost naklanjanje u karate, to je vid, vid ona, ima i badeta u tome. Uglavnom, znači, imamo te dokaz koje kazuju, znači, da se može tumačiti i da je i badet, i da je vid pozdravljanja, poštovanja. I čim ima tu mogućnost, znači moramo pitati, mora raspitati da bi se spustio propstanak. Ovo samo spominjem kao fajdu u ovom hadisu, znači da je, da je bitna osnova ta. Kao da, da je bitna osnova a onda, znači, e, onda koja dođe sumnja nešto, je li promijenilo stanje, je promijenilo stanje, znači ne, ne zaliješimo su sumnju da ona odmah prevagne ovo. Tako po pitanju islama, tako po pitanju propisa drugi. Ovo sam ja spomenuo kao fajdu, jel, po pitanju tekvira, a ovdje je vezano za ove propise, ovdje poput, recimo, kaže primjer odjeće ili mjesta. Osnova je ovdje, jel tako, da je, da je ovo nečisto, da je ovo prljavo. Jel tako? Nije. Osnova u odjeći, odjeći, i u mjestima da je čisto. Sve je čisto, osim kad imamo argument da je nečisto. Po pitanju odjeći i po pitanju mjesta. Zato kad odemo negdje, trebamo klanjati, odemo nekom u goste. Ima ljudi koji pretjeruju u tom pravi grešku. I neće da klanja. Što kad ima djecu, ma ne znam ja koja klanja. Gdje je ono, mokrilo, gdje je... I tako, neću da klanja u tuđoj kući. Što ne znam, pa onda pita, ima je li ovdje kad je čisto, znači, ili čisto, pa jel vidiš da ne Osnova je tu da je sve čisto. Izaš te osnovi, kad vidiš da čistoću, ili znaš sigurno, neko te obavijesti ovdje ima nečistoća. Ali opet kakva je to nečistoća koju ti ne vidiš, jel? Možda vidiš, može biti nečistoća, ne vidiš, ne postoji. Osnova je znači u odjeći i u mjestima je čistoća. Kad odemo na neku nameraju, na mjesto, hoćemo da klanjamo negdje. Nije osnova da kažem, ne znam ja, cuke odavde hoda šta ja znam, ko je gdje prošao ovdje, ja svakakih životinja, evo, ne, osnova da je to čisto. Ako vidiš na čistoću e, e, od mokraće izmeta, a, pogotovo, jel, ovaj, pitanje, znači, e, sad zavisi opet koja je životinja najlazda. Na kraju krajeva ne vidiš tu. Znači, ovdje je o tome da se uzima uvijek osnova, znači, šta je osnova. Osnova je u vodama da su čiste. Da bila nečista, znači moram imati dokaz, argument da je nečista. Tako znači u odjeći, e, u mjestima, osnova da je čisto, znači i moram, znači e, nije, e, naša sumnja ona koja treba da prevagne. Da nam je sumnjivo pa nećemo. I na osnovu te sumnje izgrađujemo propise. Također u namazu, kada klanjamo namaz i nešto uradimo, i šta je tu osnova? Osnova izgrađujemo na ono kod čega smo sigurni. Pojavljamo se neka sumnja pojavi se sumnja, učinili smo, bili smo ovaj, na seždi, pojavi sumnja, ja sam je, ovaj, znam da sam jednu seždu 100% uradio, ali onu drugu nisam siguran. Šta je sad tu osnova? Osnova da si jednu radio, onu drugu, znači ako nisi siguran, Znači, gradiš na ono na čemu, na čemu siguran. Tri, ne znaš, trećim ili četvrtu erkatu. Sumnjaš je li ti ovo treći ili četvrti. Ono oko čega znaš da si tri sigurno klanio. Znači, treći, uznaš minimum. Znači, gradiš na onom što je sigurno a onu, na, na onu sumnju znači dodaješ. Znači, tu se navodi ovo pravilo. Pa oko, talaka ženi, znači i tu ulazi. Jesi li dao, nisi dao. Osnova je znači da nema talaka. A sumnjaš jesi li dao talak. Kad smo ono pričali, ja sam nešto rekao, izgovorio ove riječi, one riječi, ovako, onako. I ne možeš reći, pa ona ti ispuštena, ono, bilo sumnjivo hajde puštena si. Ne, osnova je da nije puštena. I osnova se izgrađuje na ono što je, na čemu izgrađen brak. Ili e, da kaže onaj, ne znam, e, bili smo razgovarali sa ženom, ja sam njoj izgovorio određene riječi, kod može da smo se uzeli, da smo u braku, ne znam sve smo u braku. Znači, osnova je da niste u braku. Znači, znači, ovo pravilo je vrlo bitno. Znači, u mnogim stvarima, relacijama, uvijek vraćaš na ono osnovno što je na ono što ti dolazi sumnja, jel nije, jel moglo se desiti, znači to je to što dolazi poslije, na njemu se ne izgrađuje propis. A sve je vezano za ovaj, znači ovdje, za ovaj ovdje hadis. Vraća se na njeg i e, nije on jedini naravno koji potvrđuje ovo pravilo, ima mnogi drugih hadisa, ali vraća se na to znači da, e, da e, šek la zilio kinda sumnja ne potiskuje ubjeđenje. Ubjeđenje na ono što nam je osnovno. E, tako isto osoba, znači ovo po pitanju, da, da vas ne buni, po pitanju uzimanja gubljenja abdesta. Osoba zna sigurno da je izgubila abdest. A sumnja poslije da li je uzela abdest. Nešća se, da li je i da jest ili nije, nije sigurno. Šta mu je tu osnova? Osnova da nema abdesta. Nemojte da misliš da je uvijek osnova da imaš abdest. Ovdje vraća šta ti je osnovno? Znaš sigurno da si izgubio abdest da nemaš abdesta. Ustao si ujutro, ustao si zasna i nakon određenog vremena sad konta trebaš ići, primjer radi u džamiju, mešit, nisi siguran jesi li uzeo abdest ili nisi uzeo abdest. Haman da jesam, haman da nisam, kad sam bio u kupatilu, šta je tu osnova? Osnova da si ustao bez abdesta. A sumnjaš jesi ga uzeo. Znači, zgađuješ na toj osnovi da nemaš abdesta i on zbog te sumnje trebaš uzeti abdest. Druga situacija, ti si ujutro klanjao sabah namaz, imao si abdest, prošlo 2 tri sata, poslije toga treba, ti, e, treba da klanjaš duha namaz ili neku na filu, hoćeš da učiš Kur'an, nisi siguran ili imaš abdest. A znaš, osnova je bilo da si bio na abdestu poslije sabah namaza. Sumnjaš da li si ga izgubio. Na čemu izgrađuješ? Izgrađuješ na osnovi da imaš abdest. Ta sumnja, jesi li ga izgubio, nisi izgubio, ka, kažemo da je sumnja. Znači, ta sumnja se potiskuje. Ona, pre, ona otklanja ovu sumnju kad? Kad dođe jakin tačno. A sjetiš se tačno da si izgubio. Znači, e, ovdje govorimo o sumnji, znači, ne govorimo kad ti dođe jasna stvar. I ovdje je vrlo bitno da naglasimo, po pitanju ovog hadisa. U hadisu je došlo, znači, kada čovjek ima sumnju, e, svejedno u toku namaza ili mimo namaza, sumnja da li je izgubio abdest. I e, u hadisu je došlo, znači, da ne treba da računa da je izgubio abdest, u hadisu je došlo lajen sarf, znači ne treba napisati namaz, osim ako čuje glas ili osjeti miris. E, to je ako sumnja. Međutim, ako je on siguran da izgubi abdest, to smo spominjali malo prije svika, ako je siguran, nije čuo ni saut, nije čuo ni glas, niti je osjetio miris, ali zna da je izgubio. Kako može zna da je izgubio? A nije čuo glas. Može li? Može, stup, to se dešava. To posto, znači, osjetio da je, da je izgubio abdest, ali nije čuo ništa. Niti osjeti miris. I siguran da je izgubio. Znači, ne treba sad kaži, čekaj, nisam ja čuo. Ono. Čuo, nisam čuo. A, a znao sto posto da je izgubio. Znači, ubijeđen da je izgubio. e, sad, ne može vraćati na ovaj hadis. Ovdje govorimo kad sumnja. Znači, došla nam sumnja, čeka je li ja ovo izgubio ili ne izgubio? Tad, ta se vraća na ovaj hadis. A ne ono siguran da je izgubio. E sad da kaže, čeka da, da, da vidimo. Ono. čuo nisam, osjetio nisam, idemo dalje. A zna dobro da je izgubio. Primjer radi, pusti vjetar, ali nije čuo glas. A zna posto da je pustio vjetar. Znači, ne možeš ja kaže, ovo je sumnja, ne, čuj sumnja, a znaš da si pustio vjetar. Tako da vas ovo ne buni, znači, nemojte da, onaj, da, da, da neko pravilo da ga, da ga na pogrešno mjesto spuštamo. Uglavnom, ovaj hadis, znači, govori o tom, <clears throat> o tom poznatom islamskom pravilu, el aslu kao ma kane la Osnova je da, da bude ono, da, da, znači, el ma kane la ma znači, ono na čemu jest da stvar ostaje na tome. Svejedno pozitivna ili negativna. Sumnja to ne, ne potiskuje osim kad dođe jekin. Jekin može potisnuti jekin. Ubježenje jasno da se to desno može potisnuti dugo ubježenja, a ne da neka sumnja potiskuje nešto što je, što je jasno. <clears throat> Onda druga stvar ovdje u hadisu, znači hadisac kaže razumije da kaže sama sumnja u to da li je čovjek izgubio abdest, nije izgubio abdest, da ona ne kvari abdes, niti namaz. E, kaže ovdje Eh, zanimljivu stvar spominje, kaže tahrimu ani mine salat li gajri sebe bejin. Zabrana, kaže, napuštanja namaza bez jasnog dokaza. Je li zabranjeno prekinuti namaz? Čovjek klanja namaz, nešto naupadni, a ah, mogu sam ovo urati, sad sam o sebe, kako kod nas, kada ono predana na desnu stranu ide Jel, jel, je onaj, propisano ono predat? Kad doš napisi namaz nekog razloga, pa da ono na desnu stranu predaš selam. A? Gdje su pričali o toj temi? Ima, ima Skupina učenjaka kaže da je, da mustehab, mada nema fajdi nikakav, kakva fajda tu što Kao mustehab je, na, e, mustehab je na, predat selam najmanju ruku na desnu stranu, da bi izašli iz namaza. Drugi kažu, nije mu stehab, nema dokad jednostavno izađeš gotovo, čim, čim se pomiriš, izađeš prekinu namaz. A ovi koji dokazuju da je mu stehab, on to dokazuju sa jednim uh, uh, u rivatu, jednom hadisu. Onaj poznati hadis od uh, ashaba koji je klanjao za Muaz bin Džebelom, pa je on odužio namaz. A Muaz ibn Džebel je ono imao običaj ode da klanja prvo s poslanikom, u, za njim u mešćidu, pa onda dođe u svoj džemat i klanja pred namaz. I haj što to, nego još dođeš, oduži, dugo učio. A, ovaj, a Ensarije su bili ljudni poljoprivrednici, radili na njivi. Farz i radit. I oni su išli na njivi i ovaj moja je odužio, on, a ovi ovaj Ensarije, ovi muhađije su bili trgovci i on je odužio i ovom su dužu, valja ići na njivo, nikad završiti i on sam za sebe preda namaz. Ona izađi namaza. Jedno je došlo da je, da je se izdvojio, da je, se, e, da je, da je da sam za sebe klanio, presalamio, što bi vi rekli, predao selam i izašao. A u drugom je došlo rivajetu da je on, da je on predao selam, da je predao selam na desnu stranu, izašao i ponovo klanio. Klanio skraćeno. E to gdje se spominje to da je predao selam, izašao klanju, ovaj, da je klanju e, saba sam za sebe, e s time dokazuju, kaže, oni je iz namaza tu kad je predao selam. Predo selam i klanju. Kaže, to ukazuje, znači da je, da je predavanje, kad doš napustiti namaz, da trebaš predati na desnu stranu. S time dokazujem. S tim da ima slabosti u tom, u tom, u tom dijelu hadisa. Oni koji ga ocjenjuju vjerodosljeni, taj dodatak u hadisu, oni dokazuju s time da je mustehab pri izlasku namaza presel, preselam, što vi rekli, na desnu stranu, jel, da izađe se iz namaza. A Allah zna najbolje bliže je ovo, znači da to, e, iako ima skupućenjaka na tom, znači da, da, da ima slabosti u tom rivajetu. U, tom, u, tom, toj priči čitaju kako se to desilo. A to je duga priča, znači puno tu propisa je vezan za tu priču. E, uglavnom, da završimo s ovim hadisom, <clears throat> E, naravno, kaže, hadis ukazuje na to da izlazak vjetra, da izlazak vjetra kvari avde što je jasno kod dan, to, na tome iđima učenjaka. To je jedan od dokaza sa kojim se dokazuje. <clears throat>